Pra agradar as sete tem que se virar virado estreito. As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai pra poder dar tá, buceta tá na favela. As novinha tão demais da fuga na mãe e no pai pra ah. poder dar buceta fala na favela. Trem, fala, que o R7 vai botando, botando na checa dela. O R7 vai botando, oi, na checa dela. O R7 vai botando, botando na checa dela. O R7 vai botando, oi, na checa dela. Esse é o DJ R7, o DJ que manda. Se manda sentado, senta. Se manda mamar, tu mama. Se manda sentado, senta. Se manda mamar, tu mama senta, te manda mamar. E o R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. E o R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. Novinha tão demais, da fuga na mãe e no pai. Pra poder dar a buceta na favela. Ah, novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela E o R7 vai botando, botando na tcheca dela O R7 vai botando, oi, na tcheca dela E o R7 vai botando, botando na tcheca dela O R7 vai botando, oi, na tcheca dela Esse é o DJ R7, o DJ que manda Se manda sentado, senta, se manda mamar, tu mama, se manda sentado, senta, te manda mamato, mano. o R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. O R7 vai botando, botando na tcheca dela. O R7 vai botando, oi, na tcheca dela. O R7 vai botando. O R7, é o R7, R7, R7. O R7. O R7 vai botando, botando, botando, botando na tcheca. Aí R7!